من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أفلن دريم الله نماظر تبارك وتعالى زوت نجف سيس Krijuesin e çdo gjaje, e falënderojmë Allahun për të gjitha të mirat me të cilat na ka nderuar neve i madhi Allah te bareke ve teala. Dhe dhe vim salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjitha ata të cilët i ndjekun dhe trasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj prej mirësisë së të madhit Allah ndaj robëve të tij, prej të mirave të shumta me të cilat i ka nderuar Allahu robët e tij, është që njerëzve ju ka bërë kohra të vlefshme për ibadet, për adhurim. Kohra të vlefshme në të cilat ngriten muslimant, në të cilat i shumojnë punt e mira, e shtojnë aktivitetin e tyre gjatë atyre kohrave, dhe si rezultat i kësaj u shtohen atyre sevapet shpërblimet te i madhi Allah te bareke ve teala. Duke bërë muslimant, gara në hajrë edhe pun të mira, e nuk ka pik dyshimi se i lumtur është ai i cili shfrytëzon të gjitha ato mundësi të cilat ja ka dhanë i, mal, i madhi Allah te bareke ve teala dhe nuk i len ato kohra të vlefshme me kaluar shkel e shko. Në esenc, koha krejt koha është e vlefshme, sepse njeriu është i përbër prej kohës, edhe sa pjes të kohës shkon, shkon dhe kalon nga një pjes e njeriut, siç ka thënë Hasan Basriu, çdo dit që kalon, t'u ka larguar një pjesë e jetës tënde dhe kallabllak një numër i madh i ditëve kalojnë dhe një numër i madh i kohës kalon pra kalon edhe jetës tënde derisa të vjen dita e fundit dhe të vjen pjesa e jetës e fundit dhe të vjen ora dhe momenti i fundit i kohës po edhe jetës tënde edhe ti fik kësaj dynjaje pra koha është e vleshme krejt për muslimanin por në këtë kohë të jetës së tij, pastaj ka kohëra tjera, të cilat janë më të vlefshme se sa kohët normale, siç është çështja e muajit Ramazan të bekuar, ku natyrisht nuk krahasohet muaji Ramazan me mujt e tjerë, edhe pse dita është ditë, nata është natë, nuk dallon prej netëve dhe prej ditëve tjera, por shejtria e kohës Bereqeti e asaj kohe nuk krahasohet me kohët e tjera, për atë arsye i madhi Allah te bareke ve teala, po edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka nxitur që ta shfrytëzojmë muajin Ramazan për hir të kohës së shenjt që e ka, së shtrejt dhe të çmuar, për hir të sevapit të shumëshpërblyer në atë muaj të madh, pra është në pyetje koha e Ramazanit, edhe atje muajt e shenjtë, të cilët Allahu Azza wa Jall i ka quajtur katër muaj të mëdhej apo të shejtë, edhe në to për hir të shejtërisë së atyre muajve, koha është më e vlefshme, më e shtrejtë, më e çmuar, dhe nga këto kohra që janë të vlefshme, të begatshme, janë edhe këto 10 ditë të Dhulhijhes, në të cilat ne veç po afrohemi në to me emrin e Allahut të madhruar, ndashtë Allahu Azza wa Jall në ditën e shtunë, simbas kalendarit, hanor me hy në ditën e parë të muajit Dhul Hijja e muaji Dhul Hijja është muaji i 12 i fundit i kalendarit hijri islam pra jemi në muajin e 11 Dhul Qa'da edhe pason muaji 12 Dhul Hijja dhe subhanallah po vjen shumë shpejt muaji Viti, muji i fundit i vitit, po kalon viti, dhe sa viti po kalon, e sa haxhi kaloi, dhe kaloi jeta gati krejt, dhe shumë kujt i ka kaluar, dhe për çdo ditë njerëz përcjellë nëpër varreza, dhe vjen koha edhe neve, na përcjell dikush me emrin e Allahut azza wa xhel, shkojnë bashkë me neve deri te vorret, por neve na lojnë e vetë kthehen, kërkush nuk rrin me neve në varr, kërkush nuk futet me neve në varr, përpos veprave tona, ameleve tona, pra ja vlen gjithsesi të nderuar vllezër dhe motra muslimon, ju që e keni besuar Allahun dhe pejgamberin sallallahu aleyhi vësallem, ju që keni besuar se nata e vorrit është hak, se jeta n'varreza është hak, se ringjallja është hak, se njerëzit kanë me dalë para Allahut, se njerëzit kanë me u përgjigjur për kohën të cilën e kanë kaluar, për punët e mira të cilat i kanë ba, apo punët e këqija Allahu na rujt, dhe kanë me u pyet për krejt jetën e tyre, sa e ka sa dhe se dhe në çfarë mënyre kanë kaluar, sa kanë qenë në këtë dynja, pra shfrytëzone këtë jetë, shfrytëzone kohën sa të jenë gjallë. Pra po vjen fundi shumë shpejt i vitit, po vjen edhe edhe edhe edhe fundi i jetës krejt. Kthehemi aty ku kem, jemi në prag të muajit të 12 sipas kalendarit hijri, muajit dhil hijje, e dita dhjetë e dhil hijjes është edhe dita e kurban bajramit, dita nëntë e dhil hijjes është dita e arafatit, pra është dita më e madhe ku tubohen haxhitë atje, ndërsa pej ditës parë të dhil hijjes është një vlerë specifike e veçantë e atyre 10 ditëve të para të dhilhijjes, të cilat pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka dëshmuar për vlerën e madhe të cilën e kanë ato ditë dhe ka treguar se ato ditë janë ditët më të vlefshme gjatë tërë vitit dhe se nuk ka ditë më të mira se sa ato 10 ditë dhe natyrisht sipas ditëve të mira pra shejtërisë së kohës bereqetit të madh edhe punët e mira janë shumë të çmuara dhe nuk ka punë më të vlefshme dhe më të mirë që ja vlen me ba, gjithë që shpërblehet, që shpërblehet më shumë se sa me punuar gjatë atyre 10 ditëve të këtij muaji të bekuar, që është muaji i haxhit, edhe është muaji i fundit i vitit sipas kalendarit hixhri. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nxitur shumë për të me punuar, edhe Allah është zotuar në atë ditë dhe kjo na mjafton neve si respekt dhe vlerë dhe dhe, dhe nder kur Allahu zotohet për diçka, jep me kuptu se ka një vlerë të madhe, gjë që i kërkan prej robit, gjithsesi, e, e, e ngacmon ndjenjat e mbrendshme të robit të Zotit që beson Allahun, ditën e gjykimit se vërtet ajo e paska një vlerë dhe duhet me ia kushtuar një rëndësi edhe muslimani atyre atyre ditëve apo asaj kohe që e ka që e ka që e ka kushtuar Allahu rëndësi gjithsesi që është që është betuar në to i madhi Allah tebareke ve teala pra i, po jemi në prag të 10 ditëve të dhilhigjes, fillon me hanën e re, gjë që është në kalendar ditën e parë të muajit dhulhixhe, të shtunën në dashtë i madhi Allah sipas kalendarit e që është që është me rëndësi me hanë por ndoshta është edhe hana përputhet me kalendar kësaj radhe Allah i madhëruar thash është zotuar këto dit ka thanë Allah tebareke ve teala uel fexhri ue lejalin ashr pasha agimin dhe pasha dhjetë netët dhe shumë ulema Shumica dërrmuese e komentatorëve të Kuranit kur kanë komentuar këtë ajet kuranor, kanë thënë se fjala për 10 netët është për 10 netët e Dhul-Hijjes, për të cilat e kemi fjalën ne, pra Allah është është është është zotuar n'to. Pastaj Allahu Azza wa Jall e ka e ka bo legjitime me përkujtuar Allahun, me marë tekbir mrena këtyre ditve, ka thanë Allahu, ue jedhkuru-sme Allahi fi ejjamin ma'lumatin, ala ma rezekahum, min behimetil en'am dhe ta përkujtojnë Allahun e Madhëruar në këto ditë të caktuara për hir apo si falënderim e asaj që u ka dhënë Allahu tebareke ve teala prej shtazëve, bagëtive për me therr kurban dhe shumica e ulemave komentatorëve të Kuranit kanë nuk ka ditë më të vlefshme se sa 10 ditët e dhulhixhes. I ka thonë dikush ja Resulullah, as xhihadi fi sebilillah, nuk është puna më e vlefshme gjatë këtyre ditëve, se sa puna e mirë gjatë këtyre ditëve, ka thonë as xhihadi fi sebilillah, nuk është më i vlefshëm te Allahu, se sa veprat e mira gjatë këtyre ditëve, përpos një njeri i cili shkon në luftë me vetveten e tij dhe me këtë pasurinë e nuk kthehet asgja nuk kthehet me kurgjo pra e flijon vetveten dhe pasurinë e tij ai ia mund përndryshe amelet, veprat e mira cilatdo vepra t'mira janë më të dashura te i madhi Allah gjatë këtyre ditve se sa gjatë tërë vitit Kjo është hadith i vërtetë që transmeton Buhariu dhe të tjerë për atë arsye ulemaja në krye të tyre sahabët e pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam i kanë dhanë një rëndësi të veçantë këtyre dhjetë ditëve me të cilat na ka nderuar neve i madhi Allah azza wa jall dhe para se të shkojmë te te te llojet e ibadeteve të cilat do t'i bëjmë apo preferohet me i bë gjatë këtyre ditëve, të nalemi pak te koha e haxhit dhe ne tash jemi në kohën në vrullin më të madh të haxhit. Në katër anët e botës, muslimanët janë vërsulur, janë drejtuar drejt shtëpisë së shejtë të madhit Allah Azza wa Jall, shtëpi e cila është ndërtuar tash mbi 4500 vite me emrin e Allahut Azza wa Jall dhe me miliona dhe biliona njerëz janë sjellur dhe kanë bërë tavaf rreth asaj Qabe dhe është vendi më i vizituar në botë pa pikë dyshim dhe është vendi i cili madhrohet dhe shejtrohet në katër anë të botës më shumë se çdo vend tjetër dhe vizitohet më shumë se çdo vend tjetër dhe është vend ku derdhen lotët në të dhe rreth saj më shumë se sa në çdo vend tjetër në botë pra për çdo vit me miliona haxhinj ia mësyjnë atij vendi të bekuar për ta kryer obligimin e tyre islam kushtin e pestë të islamit për ta çuar këtë detyrë në vend për ta kryer haxhin atë farz të cilin Allahu apo me të cilin Allahu i madhruar i ka obliguar me të. Haxhitë janë të angazhuar atje me haxh tashmë. Disa kanë mrri, disa mrrijnë edhe pak ditë ka kohë me mrri atje në katër anë të botës dhe ata janë të angazhuar me madhrim të Zotit. Madhrim të Allahut. Po ndërsa ne këtu që nuk jemi në haxh, e që janë shumica e muslimanëve, sepse pakica shkon në haxh, shumica mbetet jashtë haxhit. Edhe për neve Allahu i madhruar ka bo diçka. Thuaj ndash ndryshe, nuk ka desh me na lan edhe neve me nejt me duar në xhepa thatë, mos me pas mundësi me bë asnjë vepër të mirë, në këtë kohë të shejtë, këtë kohë të madhe, por atyre atje, ata u ka caktuar vepra apo amele apo obligime të veçanta, ndërsa neve këtu disa lloje tjera të ibadeteve nëpërmjet të cilave në një farë mënyre edhe ne bojmë diçka, ani pse jo jo, sa vlera e haxhit, nuk diskutohet, haxhi ka vlerën e vet, nuk mujmë me nxanë sevap, sa nxojnë haxhitë atje, edhe kjo nuk diskutohet, por mos mujshim me nxanë sa ata, bile mos të rrimë du, mos duar kryq, mos të qëndrojmë duar kryq, por të punojmë diçka e që Allahu na ka premtuar, se ka me na shpërbly shumë gjatë kësaj kohë. Në një farë mënyre, krejt ymmeti i pejgamberit alayhi salam nga ma i plaku e deri te ma i riu dhe nga lindja dhe perëndimi dhe veri dhe jugu duhet këto ditë me qenë pak më të angazhuar, pak më të stimuluar, pak më më të motivuar për ibadete, për adhurime, për punë të hajrit, për punë të mira, në krye të ymetit, në krye të miletit janë ata 2-3 milionë haxhi që qëndrojnë atje në Mina e në Arafat e në Qabe, ata janë kryesorët që e madhrojnë Allahun Azza wa Jall në krye të ibadeteve dhe të adhurimeve në këtë kohë, por megjithatë edhe ne në katër anë të botës jemi të angazhuar me madhrimin e Allahut tebareke wa taala dhe siç thamë na ka mundsuar i madhi Allah na ka dhënë një shans të shkëlqyeshëm që ne ta shfrytëzojmë këto ditë ani pse jemi larg Qabes, ani pse jemi larg atyre vendeve të shejta, por jemi afër të madhit Allah Azza wa Jall, e Allahu na shef edhe neve, e Allahu na ndëgjon edhe neve, Allahu na shpërblen edhe neve dhe nuk na len edhe neve me duar thatë pa sevap, ani pse ata natyrisht kanë sevap haxhitë më të madh, po le ta kenë sevap më të madh, edhe ne bëjmë dua që ata me pas sevapin e madh, e bëjmë dua që ata me shku mirë, e me kry haxhin mirë, e m'u kthye te shtëpiat e veta, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastër prej gjynahave inshallah taala. Pra, Ne jemi në gara mes veti, ymeti jonë, të gjithë jemi në punë të hajrit, në kohë të hajrit, dhe mundohem me bo diçka ani pse nuk i afrohemi haxhive, prej punëve të mira, të cilat preferohet me i bo muslimanët këtë kohë natyrisht kryesore është haxhi që kryejnë muslimanët atje, thamë, po po ne që nuk jemi këto, ne që nuk jemi në haxh, prej punëve të mira që preferohet me i bo, është edhe me bo adhurim me bo Allahun, me adhuru Allahun me agjërim. Me agjërue këto ditë të dhulhixhes. Me ja nis ditën e shtunë kur është dita e parë, dhe të dytën e tretën, e katërtën, e pestën, e gjashtën, e shtatën, deri te dita e nëntë, që është dita e Arafatit, e që është dita më e mirë, e në vit, dhe siç kanë thanë shumë prej ulemave, këto dhetë ditë të dhulhixhes, asnjë vlerë tjetër mos me pas, vetëm vlera e arafatit, që është mrena këtyre dhetë ditëve, mjafton për respektin dhe vlerën dhe shejtërinë që e kanë këto dhetë ditë. Mjafton dita e arafatit, që pejgamberi ka thanë për te, sallallahu aleyhi wa sallam, khajru jeumin talaat aleyhi shemsu, Jeumu Arefe, dita më e mirë, më e vlefshme, më e dashur te Allahu, më e çmuar, që lind dielli në te, është dita e Arafatit. Dita e Arafatit nuk ka ditë më të mirë, në vit nuk ka ditë më të mirë, për atë arsye na porosit alayhi salatu wassalam atje enkas special për Arafat me agjëruar atë ditë muslimanët dhe ka thonë se shpresoj te i madhi Allah që agjërimi ditën e Arafatit me t'i fal gjynahet e një viti të kaluar dhe një viti të ardhshëm me një ditë agjërim me t'i falë Allahu i madhëruar, dy vite gjënaha, që i ke bërë dhe që i bën, ku e gjen këtë dhuratë, ku e gjen këtë hedije, ku e gjen këtë shpërblim, me pak punë, e shumë sevap, këte nuk e gjen te askush, katër anë të botës, këte e gjen te Zoti yt dhe Zoti jem, dhe Zoti i gjithësisë, te Krijuesi jonë, te i Gjithëmëshirshmi jonë, i cili ka thanë o ju robët e mi, punoni pak, unë ju shpërblej shumë, o ju robët e mi, me të dasht mos të dëshproni, nga rahmeti i Allahut, nga mshira e Allahut të madhëruar, punoni, punoni, Ani pse këto punë nuk janë aq të mëdha, nuk janë aq të rënda, por janë të vlefshme, Zoti i don shumë, Zoti i çmon shumë dhe Allahu shpërblen shumë, te bareke ve teala, ne jemi fukara, Allahu është i pasur, ne jemi të nevojshëm, Allahu është i panevojshëm, ne kemi nevojë për Allahun, ai nuk ka nevojë për neve, ne kemi nevojë për mëshirën e tij, kemi nevojë për faljen e tina, kemi nevojë për bujarinë e tina, kemi nevojë për fisnikërinë e tina, kemi nevojë për furnizimin e tina dhe kemi nevojë për çdo send, nga i madhi Allah, azza wa jall, Për atë arsye, këto janë rrugë dhe mënyra nëpërmjet të cilave ne afrohemi te i madhi Allah tebareke ve teala, pra ati në kulminacion të këtyre dhetë ditve, është dita e Arafatit, dita më e shejtë, kurdo është, prapë do të flasim javën tjetër pak për këte, ja përkujtojmë sërish pak, por masi që është tema e lidhun me te, pra të agjërojmë këtë ditë, që ka mundësi dhe ndjen njeriu forcën në vetën e tina, i agjëron radhazi ditë për ditë, për çdo ditë, ja fillon ditën e parë, që bjen dita e shtunë, deri ditën e nëntë, um duket bjen dita e hanë, ditën e dhjetë um duket bjen dita e, e, e Bajramit, natyrisht dita e Bajramit nuk agjërohet, ajo po nuk diskutohet, është haram atë ditë me agjëruar, por nëntë ditë me agjëru kush ka mundësi është mirë, S'ka mundësi një ditë po, një ditë jo, dy ditë radhë, qysh të bohet puna, simbas takatit dhe fuqisë dhe mundësisë, që ka muslimani është mirë me agjëruar këto ditë, ndërsa ditën e Arafatit është mirë me u çu prej të shpisë krejt, i madh e i vogël, e me agjëru atë ditë të madhe, atë ditë të shejtë, atë ditë të bekuar të veçantë, të cilën e ka ngritur dhe ka e ka vlerësuar, i madhi Allah tebareke ve teala. Pra, prej veprave të mira, që preferohet me bo muslimani, gjatë këtyre ditëve, agjërimi në që ka thënë Allahu në hadith kutsi ka një vlerë të madhe për Allahun azza wa jall dhe vetëm Allahu është ai që shpërblen dhe askush tjetër për atë arsye ja vlen muslimani m'u afrua me agjërim te i madhi Allah tebareke ve teala zaten mos harrojmë aftek se ulemaja kur i kanë cekur pse këto ditë a thua dallojnë pe urtësive pse dallojnë pe ditëve tjera pse janë më të mirat e janë vetë më të çmuarat kanë thënë sepse gjatë këtyre ditëve të gjitha llojet e ibadeteve janë të përmbledhura në të ka namaz, në të ka zeqat, në të ka agjërim, në të ka edhe haxh, dhe në asnjë ditë, apo grup ditësh, mbrena vitit, në asnjë kohë, nuk janë të përmledhura, tërë këto ibadete, sa janë të përmledhura në këtë kohë, pra për atë arsye për hir të të gjitha ibadeteve, që mund i bën muslimani bashkë, në këtë kohë duke shtuar edhe haxhin, u ngrit vlera e këtyre ditëve, u ngrit respekti i këtyre ditëve, dhe u ngrit shejtëria, dhe natyrisht si rezultat i kësajna ngritet edhe sevapi, shtohet të sevap te i madhi Allah tebareke ve teala. Pastaj sa namaz me fal, sa më shumë për namazet farze, natyrisht nuk diskutohet, ajo punë është e kryeme te muslimani pesë kohë namaz deri në kiamet, derisa të del shpirti, por me fal namaze nafile, me fal sunetet, me fal sunetet sepse shumë musliman po i anashkalojnë sunetet ose nga përtesa ose pak janë të lodht a se ku di unë, por bile gjatë këtyre ditëve Me fal sunetet, sepse suneti përpos që ka peshën e vet, vlerën e vet, në kohë të shejt, e ka vlerën edhe ma të madhe. Sikur se atje për shembull në Ramazan, suneti në Ramazan nuk është sikur se suneti jashtë Ramazanit. Në Ramazan shpërblehet më shumë se sa jashtë Ramazanit, pse për hatër apo për hir të kohës së shtrejtë, të kohës së shejt që është në Ramazan atje, po edhe këtu. Për hir të kohës së shejt, këto 10 ditë sunetet shpërblehen më shumë, natyrisht edhe namazet e natës kanë vlerë të madhe, për atë arsye është mirë për musliman, pasi që ata veç agjërojnë disa prej tyre, m'u çu pak më herët në syfyr, e me fal qat herë vitrin, e para vitrit me fal dy reqate, katër reqate, gjashtë, sa t'ja jep Allahu, sa t'ja lehtëson Allahu azza wa jall, e me lut Allahun në sexhde, e me nejt gjatë në sexhde, e gjatë, e me i qajt hallet, e dertet, e m'u anku te Allahu, e m'u anku për gjynahet tona të mëdha që i kem, e për gjynahet tona të vogla që i kem, e me kërku prej Zotit, çkado të dush, çka të dush, e me ra në istigfar në atë kohë, e me lyp prej Allahut, çkado që don, e m'u afru te Allahu azze ve xhel, qysh ka thonë Allahu tebareke ve teala, hadith kudsi, ve ma jezalu abdi jetekarrebu ilejje bin nevafil, hatta uhibbehu, dhe robi jem vazhdon të afrohet te unë me nafile, derisa ta dua unë atë. Robi jem, vazhdon m'u afru te unë me nafile, derisa ta dua unë atë, pra sa ma shumë, sa ma shumë që ndjek rrugën e nafileve, namazeve nafile vullnetare, jashtë farzeve, aq ma shumë afrohesh te Allahu, derisa të bëhesh i dashur i Allahut, e nëse fiton epitetin i dashur i Allahut, atëherë siç është në vazhdim të hadithit, thotë Allahu azze ve xhel në hadith kudsi, atëherë unë jam dora e tina, që prek me te, syri i tij, që kqyr me te, kama e tij që hec me te, veshi i tij që ndëngjon me te, nëse lyp prej meje diçka, kam me i dhanë, po nëse kërkon diçka me mbrojt prej diçkafit kam me mbrojt. Pra, faktikisht je i dirigjuar, je i kontrolluar, je i mbrojt prej të madhit Allah tebareke ve teala, sepse je bo dost i Zotit, je bo mik i Allahut, Allahu t'ka marrë ty për mik, të ka bo të dashur të vetin, sepse je afru te i madhi Allah tebareke ve teala shumë, pra ja vlen gjatë këtyre ditve, anipse ja vlen ton jetën, por në veçanti pak më shumë gjatë këtyre 10 ditëve m'u afru robi i Zotit me nafile te i madhi Allah tebareke ve teala pra mundësisht edhe namazet e natës përpos suneteve prej punëve të mira çka ja vlen m'u afru apo çka ka mundësi m'u afru robi i Allahut te i madhi Allah azze ve xhel është edhe tekbiri pra me thonë Allahu Akbar, Elhamdulillah, La ilaha illallah, dhe me bo dhikër, me përkujtu Allahun tebareke ve teala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dhe njerëzit për me ni njerëzit, edhe ta në treg kanë thonë Allahu Akbar, Allahu Akbar. Omer radi Allahu anhu me zo të nalt, ka ka shkue, gjatë ktyre dhet ditve të marrë tekbire edhe në haxh, e jashtë haxhit, e në treg, e nëpër shtëpia, e nëpër rrugë, të marrë tekbire gjatë ktyre ditve, pa kohë të caktuar, para farzeve, mas farzeve, rrugës tu hecë, gjatë ditës e të marrë tekbire dhe të marrë musliman tekbire me te, e në xhamije, jashtë xhamijeve, sa që është, është, është dridhë xhamija, pej tekbireve të shumta që e kanë marrë muslimanët kur e kanë ni Abdullah ibn Umerin duke marrë tekbir pra preferohet se është koha tekbirit atje haxhit marrin tekbir Allahun atje ata thojnë lebejk Allahum lebejk lebejke la sherike lek lebejk innel hamde ven nimete leke vel mulk la sherike lek ata madhrojnë Allahun ata ju kanë dorzu të madhit Allah ata njësojnë Allahun ata dëshmojnë me gojë dhe me zemër se Allahu është një dhe nuk ka tjetër, po edhe ne këtu i bashkangjitemi atyre në madhërimin e Allahut, në njësimin e Allahut te bareke ve teala, se Allahu është një dhe nuk ka tjetër pas Allahut dhe Allahu e don shumë me madhru Allahun, e don me njësu Allahun te bareke ve teala, zaten edhe për ata neve na ka krijuar që ta njësojm të madhin Allah azza wa jall, pra preferohet edhe ne Këtu jashtë haxhit që të marrim tekbir sa më shumë dhe të ngrisim zanin me tekbir gjatë këtyre ditëve në mënyrë që të merr tekbir sa më shumë gjatë këtyre ditëve në tanon. Që thash, xhami e jashtë xhamisë rrugës e kudo që jesh, prej veprave të mira, që preferohet me i bo muslimani gjatë këtyre ditëve, është edhe sadakaja, me dhon sadaka. Lëmosh për hir të Allahut te bareke ve teala, Min qabli en jetije jeumun la bejun fihi ve la khulletun ve la shefa, para se me ardh ajo ditë, kur nuk ka mundësi me dhanë më. Nuk ka mundësi me dhanë, atëherë ki çka me dhanë, po nuk të pranohet, dhe s'ki çka jep, dhe s'ki ku jep, nuk ka, ka qenë koha moti, kur ka qenë dashtë me dhanë, por ti nuk ke dhanë. E Allah po na këshillon, Allah po na kujton, o ju që keni pasuri, jepni për hir të Allahut, jepni gjithë, por dalloni disa kohra, sikurse këto dhet ditë madha, Japni për hir të Allahut sadaka, japni muslimanëve, e siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ma naqasat sadaqatun min mal, dhe asnjë sadaka nuk e pakon pasurinë, nuk ka është vërtetu asnjëherë. Prej adhurimeve dhe ibadeteve që preferohet me bëj gjatë këtyre ditëve, është edhe leximi i Kuranit, mësimi i Kuranit, e istighfar, respekti prindërve, lidhja farefisnore, vizitat e afërmëve, me me me, me dhonë ushqim, iftar, ushqim me hongër me pi njerëzit, me dhanë selam njerëzve, me u mundu me pajtu njerëzit, me afru mes veti, pastaj natyrisht n'anën e kundërt, me rujt gjuhën, me rujt pe haramit, me rujt pe gibetit, me rujt pe, pe, pe, pe gjërave të këqija që ka, çka janë, sepse gjithmonë do ta kemi një gja parasysh, kur është koha, kur shtohen sevapet shumë, atëherë edhe gjynahet nëse i bën njeriu është frikë me u shtue, sepse muslimani do të mu rujt gjithmonë pe gjynaheve, por në veçanti kur është koha, më e shtrejt dhe më është edhe më e çmuar, Do të mu rujt edhe më shumë prej gjynaheve edhe me shtu sevapet më shumë. Allahu na mundësoft. Ja Rabbel Alamin, që të jemi pe atyre me të cilët Allahu është i kënaqur me ta. Ja Rabbi, dhe për fund dë, krejt në fund, për fund për punën e kurbanit, ne do të flasim inshallah taala javën tjetër por atë një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai i cili don me therr kurban, mos prek asgjë nga thojtë e tina, as nga qimet e tina, as nga floku i tina nga dita e parë e Dhul-Hixhes deri sa ta therë kurbanin nga dita e parë e Dhul-Hixhes deri sa ta therë kurbanin mos të therë as mos të prek asgja nga trupi i tina me hjek flokun qimet as thojt asgja e me emër të Allahut për rregullat e kurbanit dhe për diçka tjetër rreth tyre më gjerë do të flasim dashtë i madhi Allah tebareke ve teala javën tjetër pasi që jemi edhe më afër